Ixo! Ixo! Gauan guziri, ostegununtan martuaren sortzia, bakizue nazioarteko emazteen eskubideen eguna da. Eta guk ere gure karpen sumea gehitu nahi dugu gaur, gure arloan eginez, musika eta biziki roka eh, zentzu zabalean. Gaur, probatuko du dizuegu, neskek ere berentokia dutela mundu hortan eta gehiago nahi ditugula taula gainean eta lan hortan laguntzeko bi kronikarari ditut gaur nerekin lehenik mailiz kalbe egunon Gauan Eta Josu Bien Gauan Matin Untsa ziste Bai ba, Bai Presto, oren batez uh, eh, roken zuteko Noski baietz Zeba Bi kronika ingo ituzue, zaipatuko duzue, mailiz, lehenik Aipatuko dut uh, eh, xarri bayonan izan eden konzertu bat Ados, ez zuke ego eh? Bitzi bezala, misterioa bai, txekizan Bai, neska hona izan maitzot misterioa. <laughs> Ongi hasten gira gure, <laughs> gure neska aldeko Josu, zuraetik? Eh, Diesus gurekin izanen dugu berriz ere, baina egiazkoa ganden aldean impostore bat zen. Egia? Ta, bai, ukandut, hauai, huaikoan ah. ukandut zen bakia, en, egiazko Jesus gurekin izanen dugu. Aleluia. da, jodan. <laughs> Ulektu duzu erdoan gaur neskak entzungo ditugu joka egiten, eta zuek ere parte hartzen alduzuek, kantu bat proposatuz, eh, edo hemen deitu 0 bos, bos behatzi, bos behatzi edo Facebooken izen bat, edo lutura bat utziz, iso eman kizunaren horian. Iso Facebookan da ere. Utsi mezuak oarrak galderak isuren horri aldean. Eta lehen kantu bat entzungo dugu eta azurikin hasten gira. Meiliz, zer hautatu duzu hasteko? Uh, lehen kantua Janis Joplinena, uh, eh, Cry Baby. hori? Eh, Pearl bere izango itia zen, garaian, lehena zen, izugaita margarren amarkadan, mm eta, eta gara jortako hainbat ikonen bat da, bere botza junta utxia da, mo, mm. e, gazko rokako. Jai Juplin entzuten eta ez dudazuek ere zuen kantuak proposatzea, Cry Baby dezen kantu Janis Joplin zuten genuen Cry Baby kantu hona hasteko egia eh, dela berba lena zela hola yukatzea uh, eh, eh, nesken hartan bedelen Lena, lena, lena, lena fama okanduena hasteko hori segur <laughs> Na, me lasa, ikusten dute maztek ez dute lehen hori da. Zer zabait zareteko, Josu? Gaitu bat kamenak. Aldut. Gaitu bat kamenak ez gure Nei duten entzat, ahten pasada ez du ezain aspaldi reportai bat Janis Joplini buruz, justuki, eta bizikin teresgahia da. Ez, ez justu bere musika benan bera, bera no, gizonekin, drogarekin, mm hori -hmm. dena, bere bizia, bizikin teresgahia da nahi duten entzat. Ahten hori. Hai. Artzen pasen, hadas. Hai izena, jutzen zira? Dokumentaren izena? Ez? Ez, eh, Janis Joplin, bo, holako zait, Joplin edo. The life of Janis <laughs> Joplin. Ok, zabait. Eh, beste kantu bat, bihan kantua, zurentzat zango da, Josu, zer, zer entzuten dugu berela? Ginger, taldea entzuten dugu. Ginger. Bai, Ukraniatik, heldu zauzkigu, eh? Mhm. Eta entzunen, dugu, kan, entzunen dugun kantua hor, uh, eh, bo, ma dira parte aski uh, metalistikoak, <laughs> dut e, kantaria e, neska bat dugu, eta nintz maite dute gehan e, estiloa, musikariek ere nola jotzen mhm. e, duten, eta berdin esakonkiagoa aipatzen du, aipatzen alko dugu geroago entzun behar daldi bat, eta kantua pisiz deitzen da. Kantaria da behik neska? Bai, ah, eta, eta gero gitarra, gitarra, bat, basu bat, eta bateri jole bat, minan mutikoak. Ginger Pieces, ditzen da kantoria. Ginger, ditzen da talde hori Pisiz, sud, kantua? Bai, eta zuzenezkoa, zuzenezko bertxo bat da, eh? Graba... da hori? Bai, grabatua da olako estudio batzuetan eh, espreseginak eh, justuki promozioa egiteko edo ah, bide, bideoak egiteko, zuzenean da bai. Talde biziki ona? Bai, iziarri ona, uh, jakin behar dena, bon, dudak entzat, neskak du ere oiukatzen, mm -hmm. berak ditu hauts, hauts eh, eh, normalak, baita ere oiuak, teknika animaleko bat du uh, bai. oiukatzeko momentuan, musikariak ere inguruan ez dira intxarrak, handezak <laughs> egu, <laughs> bai, Et, bai, eta entesgahia dena ere, ba, basu jolea, ez du mediatogarekin jotzen, jotzen du dena erriarekin, batzutan behar behar eskaz da olako atakea edo olako indaja, baina eh, gehitzen mhm. ditu mm. esaldi eretan ola, animaleko, animaleko basu lehoak eta horrek ere egiten du melodiari maiten du indajaz, eta biziki melodikoa da taldea naiz baden animaleko indaj bat. Eta bai, sorpresa, deskubritu dut berrikitan talde hori animaleko sorpresa ona. Eta fama, dira, pitiaka, pitiaka, fama, famara jauzi egiten hor. Uh, Ginger, Jotarekin, Jota I, N, Jota E, R, uh, e eh, Ukrainiakoak, jende zu? Bai, Ukrainiakoak. 2008an hasi ziren, ah. behinan 2008an aldatu dute kantariz. Ah, eta neska hori sartu zen. Eta en uste zongin dute zen, <laughs> animaleko kantari bat da, eta bat bai. animaleko teknika bat eh, sustu toiukatzean, bai. ahigarria da. Eta so egin zuzen ezkoak ere. Uh, eta segitzen dugu, besikantu batekin. Eta segitzen dugu, besikantu Eta ben eri guai autatzea kantuat, eta ez dut eh, neska kantari bat autatu, baina bateria jole bat. Kusko zue kantaria mutiko bat dela, baina oartu behar da ere neska hainitz, ez ino, baina hainitz ere haidirela uh, eh, musikari tresnekin, uh, musika tresnekin, beton bakatu. Eta talde hori, berroa zaten zuet, ditzen da Niñak Koyote eta Txiko Tornado. Ah, bai. Ah, ez zaten zu, Josu. Bai. Bizki famatua da, talde hori. <laughs> Bizki famatua eskolegian, eh, eskolegiko White Stripesak. Japo Japonian ere. Japon egia? E, e, e, indute bira Japonian. Norkezu, norkezu berik iten o Japonian, oai? <laughs> Nik. <laughs> Leister. Eginen duzu, diosu, bai, txurniz. Denok batera. Uh, eh, Niñako dute eta Txiko Tornado eta kanturi Lainoa deitzen da eta ipatzen dugu gero uh, beti bezala. Mm. Neiak edute eta txiko tornado lainoa ditzen kanturi uh, klipe biziki ederarekin gainera, ustut donostian egintela zu su artifizialekin giberean. Amai. Ah, bai, bai pesatzen dut ez dutela eiek egin <laughs> Baina ongi petxatu da momentu hortan egitea. Uh, epe bat eta dute, Uh, eh, koldo, zorre kantuan eta eta eta Ursula Strong, baina ez dut uste bere gazko izan dela. <laughs> Zaki, <laughs> egiazko zena ez dakit. Ez dituk hainbeste ahemanen ditukan <laughs> egiazki musikariak. Um, eta bai, nahi nuen hori eman piskatere uh, eh, oartazteko, ebe, neskak musikariak zetan direla ere ez dira initz ikusten, gehienetan kantuan dira, neskak, mm. zait. Bai. Eta, bai, uste dut, naiz eta ez izan eskualeriko eh, bateria dioeriko nena, bederen hausartu eh, uh, da igotzen, eta nahiko dekatzen bat dut hori itea. Mm, bai, biziki eh, bada berdena, eh, musika hortan biziki uh, bai. eh, efikaza da, hori garran dezakegu, bateria mm. simplea da, baina ongikolatzen ongi kolatzen du musikarekin, eta bestak ere gitaran soinuak biziki ongi landuak dira, eta batez ere soinuaren indarra eta olako, olako estiloa, ze, mm. ze, mami, ze, mami, bai, ze mamia duen soinua ikusten direlarik zuzenean, badira ez dakitzen bat uh, eh, ampli ezberdin, uh, batzutan ere du uh, gitarra pala ampli mm. bat, mm. ukaiteko soinu ezberdin bat, Hai. izerri landua daien soinua, eta bidira dira bakarrik, eta horako soinu baten ateratzeko binaka, ez da, egez. Uh, Nire txukute eta otorra rado zen eta tenora dugu orain ogoi bat minuta sigarela gure lehen kronikaren zat. Iso! Iso! еще! Еще! Eta gure lehen kronikaren zat mailiz, eh, zein talde ipatko duzu Talde ez konzertu. Ze konzertu barretu. Batiri entzun. Gauan matien. Aungi eto gixo eman batan, badira taldeak, barkatu. Bai, bai. Bada talde bat, metal talde bat, parpen bi.bi. Ouais, mais Gerota Parten. Parten DJ ba, eh, bai, DJ bat da Louverra. Je te en scarienne dire le rizenetan. Euh, eguna Edo zehatzak izan gaitezen s'invitait ça n'assureteco et ma laburbilduz, ogoi garen mende asierako europer eta amerikar borroka, feministek uh, eh, eragindute mila bederatzion eta irurogoita mazazpian bakarrik ofizializatu den nazioarteko emakumon eskubideen eguna. Uh, eh, eba, finan, mende bat goitatu dugu ofizial tasuna lortzeko. Mm -hmm. Garai berean, irurogoita margarren amarkadaren inguruan, Lehen uh, jok hauts femininua ezagutzen da, ostian haipatu dugu, estatu batuetakoa, Janis Joplin. Uh, Pearl album rock bluzarekin, ordan orako izenak trumilka ipatzen aldizkizuet, Patti Smith, Debbie Harry, Blondit aldekoa, Polis tiren, horre dudak baditut, eh, bere izen <laughs> X-Ray Specs taldekoa, <laughs> Slitz taldeko irukideak, Nina Hagen alemandara, Courtney Love eta abar, Ideologia baten aldarrikapena, injustizia hainitzen salaketa, norberaren mamuen uh, aipatzea. Hauguzia, irudi ero bat landuz, hauts, hautsiak ukanez eta drogak eta alkoholak suntxitu biziak eramanez ere, artistak azken final. <laughs> Bazakitzuen zaz, baina pertsonalki konsientea izan gabe ere, musika berezi bat, kantu berezi bat, edo estilo berezi bat entzunen dut ene humoruaren arabera. Mhm batzutan gaizkiago izanen naiz, mo? etzen autu obrena, eta bestetan buruan nuena antziko dut. Mo? Ba. Hainitzak musika erabiltzen dute barnan dutena tik deskonektatzeko edo ikerketa batzuek erakutsi dute musika terapia bezala erabiltzen altzera. Eta beraz horre izenan ez dira soberak ezkatu musika terapia deitu dute. <laughs> Baionan, Isabel Lascano eta Kami Kosinus elkarlanean ari izan dira briant proiektua konkretizatzeko. <laughs> Ba, sinus, kosinus, ko, bentsatu eh, zuri edo. Ah, zen, Lascano. Ah, ez ere. Ez ere. <laughs> nik entzuten dut, iar iz irri zola. Ah, dut entzuten baitut. bai, nik ere. Mm. Ba, zena, bizki ringarri Hori. <laughs> nire Ba, briant proiektua konkretizatzen dute, bultzatzaileak aterbea, la lokomotiv eta kup elkarteak dira. Haien helburua metal musikaren bidez lagundu eta lasaitu eraso sexisten biktimen traumak. Uh, beraz, izan karikakoa osko erasoak, eraso fisikoak, bortxaketak eta Eh, beraz bai, metal eh, musikarekin uh, gauzak lasaitu, batzuentzat zuentzat barba bitxi, bitxi zaiten alko da. Idealki irailean hasiko diren tailexak bai honan eramanen dituzte, amahila betez, gaur hasten dute haien dirustatze kanpaina. Ordan lehenik antolatzen dute gaur gaualdi bat magneto geran, mhm. taldeak beraz parpen, bipuen bi puntio bi, eta aloe bera, konzertuak behatzeak terditaiko iti hasten dira. Eta bestalde, crowdfunding kanpaina bat eramanen dute eloazo webgunean, beraz, uh, eh, bruyant proiektua idatizatxe manen duzue, eta amak mila eurotara ribatu nahi lukete. Informazio gehiago ezagutu nahi behitu zuen, Facebooken bruyant hori joaiten alko ziste, eta azteko zozte magneto gelara asari, metal musika zali izan edo ez proiektu edera baita, eta zuritxarretz behar ezkoa. Meliz, kalben, zuten mila esker! Atzuntan ordan konzertua, hasten da ze amaretan, iso ondutik, nuski? Bai, bai, bai. Eh, bai. bai. Lehen lagu ez... Haltsainen dute alere. Zina, <laughs> sartuko! <laughs> Olako emakizun baten eh, ondutik, merda. Bai. Um, gure kantuetan segitzen dugu ere horretan azten dizuet zuei jentzulei uh, eh, zuek ere kantu bat prozesen alduzuela, gaur gure gaia da neskak jokan, eh, bai kantariak, bai musikariak, eta be, zure bigarren kantuan zuko dugu, mehili orain zer autatu duzu. Bai, uh, drobari buruzko kantu bat. Ah, Me bai, bai, eh, roka, roka berdin droga. Ah, ah, bon. <laughs> Be bai. bai, klixoetan ba. egon gaite zen. Ah, eh, Courtney Love, uh, artistarena All the Drugs kantua, uh, ezagutua da korsko benen uh, emazte oia izaiteko. Mm -hmm. Bainan, kantaria izan da ere, uh, badu patismizeko zerbait erotasun hori eta eta oiukatzeko malde berezio hori. Voilà. Aipatu zu ostion nina agenekin, haizena, zezen zerzen zena? Taldean nina eh, artistak, ziren artistak aipatzen zituen. Bai. Ah, talde bat zen, bai. nina agenekin. Ah, das da. Eh, All the Drugs, ditzen kantori. You never ever ever fuck like me, so baby, why, why do you even try? Love kantaria, genuen All the Drugs kantua. Uh, eh, Duzu, iritzi bat, kantu buruz? Ona! Zuten zenuen, Courtney Love? Ez, bat ere egian, ez, ez musikan. Ez musikan, ez hola. Bizat denek zuten gula, menez musikan. Iago uh, eh, people mundua. Zoin zuzua gehain. Ez bat zan liguzu kantu hori, Meiliz? Gehiago? Noiz atera, laura, bakizu, gutu gara bera? Zer, uh, eh, laur gehiago maka, da? Bai, laur gehiago maka da, artean. Eh, nire banarekin eh, bide paralelo batu konute, biek, bai, wall, hall, wall, atxe e? Taldean, eta gero bakarka joan zen, bere kantuan egiteko, beraz bai barba gehiago, laur gehiago maka da, Um, Mendika bat Josu, zure kronika entzungo dugu, baina uh, urengo zuri da, kantua autatzea. Ebe, justuki, ene, kronikarekin jemana duena, bai. ega ipatzen, uh, eh, baitut, Josu seturiko zela, ega jistuek handik, boa, ados, bai. baina nahi dut, ene ikusi baten eh, kantu bat pastea. Non, Sister Simon taldea entzunen dugu. <laughs> Eta, suri zen, zaken zen kantua ipatzen zuen. <laughs> Etzen ene <laughs> Sister Simon and the Holy Balls taldea, uh, hemen eh? aldekoa, ba, bai, euskal, euskal egikoa, hemen ipar aldekoa, eh, laukote edo boskote, depende, batzutan um, bosnak aritu dira, bat ditugu Stefani Karre kantuan, mhm. eta justu kentzunen dugu bere hautsa, zinez, bat orako gospel influenzia bai. bat edo orako zeit, musikan Julien Labat, gero bizki, fa, aski famatoa, azteko hemen, maizareda gitarran, Uh, Basuan, badugu Sabri Pusfar, bera ere zautzen dugu soinua iten du. Bai? Bagi hau zautzen dugu soinua. Eh? Eta Jérôme Martino, baterian, mm. Eh, bera ere, bai, ari baita old school funky family taldearekin. Eta bestein bat talde. Eta bestein bat talde. Eta kiki graziat batzutan ere, aritu da, ekin ere harmonikan. Eta hien taldea, ba, influenziak ditugu orako blues, eh, fe, rock blues, mm. Led Zeppelin, orako nasketa bat, fe, irurgoi amarkadako, irurgoi tamar amarkadako eta ateratzen dena. Biziki hona ejan bai. behar, ejan behar dugu hori ere. Eh, Beti bezala. dugu. Kusteko ea hain hona ah, den. Ez duen, ez Ez duen, Ba, Crystal Ball, ditzen da kanturi, Sister Timon and the Olly Balls. Simon and the Holy Balls taldea uh, da hori Crystal Ball deitzen da, kantua. Bai. Biziki ona, biziki lila saia, baina sartzen dena bai. treski izu egin korputu zoan. Eh, baina animaleko... da ere, eh, bai. gruvu bat, eh, sustut, zinez ongi martxan da. Eta balio du ikustea zuzenean, sustut, talde hori. Batez ere, zuzenezkoak soiten badira, soiten aldira batzutan, Jérôme Martinoren solo batzuk, baterian. <laughs> gutxi gora bera bost eta hamar minuturen artean <laughs> zinez bai. ikara, ikaragahiak, ikaragahiak. Merezi du ikustea, denak izerionak dira, eta bai. surtut uh, eh, emengoak dira, eh? Ez da, joan behar egin ikustera Parixera edo Berlinera edo ez dakit nora, ez ez emengoak dira, eta bikaina da, simpleki. Ari dira, ino? Zutek editu, aspaldi zitura ikusi. Ba, behar ba. <laughs> Ez dakit. <laughs> Ba, nik, nik nahi bok maite jalkantu hori, eta nahi nian pastu, eta ara. Na, <laughs> ba, gero bakotxak badu bere taldeare, bere taldeak baditu bakotxak, ba, bai, zaila da ere, mm, behizel gartzen. Egia, bai, eh, bai. hainitz, uh, Junela bat, bat edo Jero Martino, mm. ba, zen batetan beren bai. lan da, uste gut? Bai. Muskariz eta garen. Bai. bai. Um, Nurengo kantua entzuten dugu, bere ala. Jo emakizuna, bat perezikin. Eta horren kantua ez danera izanen, uh, eta entzule baten partez izanen da, entzule hori da, aiande etxe berri. Oh, oh, mesu bat bidali dit, entzun nahi du, ez batez zautzen, taldea orduan, uh, bidali lotura bat, dura minuta bat, ditzen da, Wolf, uste utz? Ah! <laughs> Wolfpack Business Casual Fit Coco O. Ora azakitu e, <laughs> e, bat teserra, ez da ez zer?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 I can't change your feelings. with Business Casual ditzen da kantori eta Wolfpick taldean zuten genuen eta kantari hor eh, zuten genuen eska Koko O ditzen da, orduan bada klipa, eh, horiek bali badira, eh? Wolfpick taldea orduan duriz bost, jose muskari dira, hiru kantari basu jore bat uh, bat teklatuan eta DJ bat do, do MAO iten duena, zuki behar mazen uh, bitori <laughs> Ez la begira tu, Joshua, kesu zer den bit bat. Me ezo, <laughs> men bat tegu Oh, la, Oh, eh, eh. gira ez gira telebistan, jendeak uste du e, jazki hori. Bon, telebista, <laughs> kesatuan Telebista, irretia bitz, beti ezala. Um, ota hori, ayande, etxe behiren ba. autua zen, zuek ere zon autua... Ayande galduda youtube no oi horkitzik. La <laughs> klipa nahiko bitxea da ere, ez dut ikusi, baina. Ez dut ikusi, YouTubera nahiko bitxea da, Wolfpack detzen da, uh, kura <laughs> ion, atxamateko izan horrekin. Guk segitzen dugu berala, zure kronikarekin Josu Gien. Zer epatuko diguzu, gaur, Josu zen itzulia? Bai, egiazkoa. Egiazkoa. Zauko, jausten da, gure, gure Gure artera. Gauan, eh, berriz ere entzule guzieri, gaur egun berezia dugula, ez emazten gunu eguna, erranduen eh, bezala mairizek ostion, nenik errangon nuke, bain nazioarteko eguna, nun emazteak borrokatzen baitiren, eien eskubideentzat. Bai, bai, zehatza da. Bo, azteko egun berezia da, eh? Eta egun bereziak, dio, emankizun berezi bat, egin behar duguna, eta gau haipagai, beraz, neskak eh, jokan, Eta justuki, atxalde untan enakien zein eta erraniz Biblia irakuriko nuela, maiz gertatzen zaut, ez dakit zein, bo, zeiten dugu, ba, Biblia irakurtzen dut. Eta hor, <laughs> ustekabean, bizpairu hori alde, artean hor, justuki, bizpairu hori alde neskei zuzendua. Eta hasteniz irakurtzen, gauza ez biziki interesgarriak eh, adibidez, eh, neskak mesfidatu perez ahazako Kotsuetaz, kotxoetaz <laughs> batez ere Martin deitzen badira, bla bla bla bla bla. Gauza ahuntak eta zentzu honekoak. Eta hor, pentsatu dut, e, Josu, ganden aldean, etzen egiazko Jesus gurekin, pentsatu, egiazkoa eh, dinazten gurekin, eta justuki lortu dut bere kontaktua aukaiten, eta deitu dut gurekin izaiteko, eta justuki Gauon, Mailiz, gauon, Matin, <laughs> Bekatarien txapelduna, eta gauon, Bildotx, uh, entzule, <laughs> entzule Beti posteniz emankizun honetara ditea, hainbeste entzulego, ene eganen entzuteko, zesantza. Bo, egia egan pixkat urduri jartzen hau, baina entzatuko niz itxura ona emaiten. <laughs> Eta justuki, iso emankizuna aipatzen baitugu, gaurko gaia zinez interesatzen nau. Bai, emazteak joken rolan. Deia, jakin ezazue, ni ama bakarrik aztu nauela, eh? lan egiten zuen bakarrik enetzat, aita joan zen ez dakit norat, eta en aita ordea, Josep, bizikitzara bizikitzaga eta gaiztoa zen nerekin eta nik gainera enuen maisturu izan nahi. Beraz handituniz eta zaila izan da niretzat, baina ene ogoita mairu garen urte betetzearen zat, botere magikoak ditut. Eta nik pentsatu dut, ama pentsatu dut ama eskertzeko emazteak lagunduko nituela. Eta eta entzungo nituela haien otoitzak eh, batez ere. Eta emazteak eh, ezagutzen ditut, eh? eh <laughs> uste, ene ama bo, da ezautu dudan emazte bakarra. Eta ez da Birgina nahi zelako, zinez ez ditudala dala ezautzen. Eta erraiten bat dut, erraiten dut Birgina, Birgina, Birgina, eh? ez ama bezala hasteko. <laughs> Beraz, hasiniz asiniz emaztean uh, eh, otoitzen uh, entzuten, eta momentu batez otoitzak entzun ditut, otoi, otoi, nahi ditugu eh, kantari engainatuak, eh, badira mutikoek egiten dituzte itzonak, <laughs> eta eta gu beti ba, guk ez dugu nehor. Eta ni eh, entzuten ditut emazteak, eta ezan dut, ados, neskak, ezkesa, disus, izin in the place, goazen. <laughs> Eta hor, ezan dut, Ale, zaz igoriko dautzen. <laughs> E eh, zaz zuen zat eta bai, eh? eta gero ez zehan e, eh, otoitzek ez dutela martxatzen, ez dakitze, ez dakitze. Gero, entzun dut, eh, oa jokan bakarrik badira, badira mutikoak, independenteak, edirak dira eta dena, eta utena, utena. <laughs> Eta bai genira joken rolan, punkiak dira eta dena bastutan. Eta dut, Adosh Neshkak, Eskecha, kexa, Jesus is in the place. <laughs> Et alors, Avril Lavigne igorri Et <laughs> Eta hor nintzen, wala, entzun nahi duzie kantarien gainatu bat, zaz igortzen nautziet, nahi duzie uh, eh, norbet independente bat eta rokero bat, Avril labin igortzen nautziet eta jendea etzen kontent. Eni, entzatzen iz, uh, iz nizuen laguntzen, eta, eta gero erraten ez du, ez du entzuten guk zeruan, eta ez dakitze. <laughs> Beha, ni, etorri gini zuunat, erraitera, eh, uh, uh, ba, nik ez uh, ditutu lertzen emazteak. Miesker, dixus. <laughs> Ara beraz, nola hausten den eh, mito bat, o leyenda bat. Be, egia erran, uh, eh, pixkat, eh, zepo bat uh, egindakot, nahi nuen gomitatu uh, bof bat, <laughs> simpleki. Terraniz, uh, bof bat, zer da bof bat. Be, badu, uh, mule, kupa bat, hiletan. <laughs> Gero, galtzerdiak uh, apestongetan ere, sartzen ditu eta badu ere animaleko bizar bat. Ebe, eh Josu, Jesus, <laughs> gomita, gomita Jesus. Eta justu ginen, hemen gomitatu bof bat, obikio lehertzeko, uh, eh, bere eta ze izan behar eh, den uh, emaztearen tokia, musikan bere arabera, hasteko topiko hainitzen arabera. <laughs> Mila Josu gien jaron dereak. Jo! Jo! iso Facebooken da ere. Utsi mezuak, oagak, galderak, isuren horri aldean. <laughs> Josu gien zuten gero, Josu gien gutxi, gutxi entzun Jesus. Eta bai. Jesus entzun dugu... Um, uh, <laughs> gaur, mieskak Jesus, ekit entzuten ba, zuzu, eroski du, maiz. Bai, bai, bai, ez du dena ulektzen, baina entzuten du maiz. <laughs> <laughs> Mieskir diesuz entzutagatik eta etortzagatik gure maksimumera. Berriz eturiko da, berriz gombinatuko zu uspera dut. Ma <laughs> ba, du daig gabe, ba. <laughs> Guk segitzen dugu gure emankizunan eta urrengoa maidi zen autua izanen da. Aldi hortan, zer bukarara aldu gira, zer ekin bukatzen dugu? Uh, gaurko talde bat, The Dumb Truth, kantarian eskabat da, Kanadakoak dira. Mhm. Eta gajoak dira binan egiten dute uh, joka, jokaren aseran bezala bada ma, ba, joka. Ba, joka bere bezala. Beran gero bere kantatzeko maneran biziki, kantaria biziki fem, feminitate hainitzek hartzen du. Mm. Eta suhaze bere hautsa diadanik entzuna duzue. Eh, kantaria Lila Bom da. Eta ifzean lojaren zategin du eh, publizitate ah, bai. bat, kantu bat. Mm. kantu bat berriz hartu dute Love is Eta hor, hautatu dut eh, Pirates and Politicians kantu hartu dut. Bai, hori da. Hori da, <laughs> voilà. Entzen dugu lan belala, The Down Truth. Bai. Ongi gana. <laughs> <laughs> Pirates and Politicians. Pirates and Politicians. ez dakit bat ere noizko den. Bai, bi mila eta piko, bi mila eta amak, loko zebait? Bai, bai, bai. Ez ezago, zegisa. Ez. Uh, The Damn Truth beste talde on bat, bos minuta egoiten dira gure emakzuna bukatzeko eta eta azken kantua zorentzat, zango da, Josu? Ah, mi esker. <laughs> Oh, epazarik. <laughs> Euskal Herriera eldugira behiz eh, Bilboragoaz, hango laukote baten entzutera. Abai? Ah, Abai, ah, Ze misterioa! <laughs> Ze amaiz taldea! <laughs> Oh, no! <laughs> Eta bai! Ba, behar hautatu izan, hau ditudan eh, taldeetan, bakarrik eh, hau ditut eh, taldeak nun neskak diren kantari. Mm. Institutu hori horregatik hau tatu, hainitz maite ditut eta batez ere entzunen dugun kantua hainitz maite dut. Eta penian itoitzek, itoitzena da kantu hori bai. uste bai. dut. Ilzori, ilzori bi, daitzen da, behaz, ze hori, eh, kantu unena, eta justuki hor, eh, aipatzen baititugu neskak jokan, eh, balio duena, eta in, talde unen indarra egiten duena, da sustut, aiora genteriaren, hautsaren indarra, eta olako, olako gatza, badu zerbait berezia, hautsunek, bai. eta balio duen zutian, oski. Maitzen dugu berala eta pixka bat epatuko dugu gero demora bale momentuko moentuko zea maiz taldea, ito izan bertsu batekin ilzori zundura noha Aizak anaia Bizitza hontan Mundu ziki hontan ontan Atzipetu aizan naiz Hoz da juba Kalendari baiz, taldea eh, bukatzeko iltzori bi kantua, itoiz taldearen eh, bertxo bat, eta usut eh, bukatzeko kanturik onena, rekusteko zer kartzen duen, ere neska batek rock talde batean, da, gero, egan behar da ere, ba. ez dela edo zoin neska ere. Ba, genero aipatu gabe, justu hautson ba, batek, haotson batek zekartzen alduen. Eh, hortan, uh, bukatu beharko dugu, gure mankizuna, janik dipasatetu baitugu eh, gure orena, uh, eh, ala ere, gamer dugu, kantu hainitz, basiela, tala hainitz, uh, izan maiz arkenumi, uh, mademoazelka, zekoan behuiz, eta beste eundaka, eta ara, uste dut hortan utziko dugula, espero dut nik nire, nire, aldetik neska gerostagiago ikustea, esena gainera, biziki. <laughs> Ez jo shu gali No, egiten <laughs> dut. Nik ez utirit. Bai, zena gai nago, unxazen gaitza. <laughs> Menoski baietz. Egan berda aldi oro, ahi, erri gaur ere egan berda, egirri da. Uh, ora, niko urtan ziko zituztet, misker Josu Gien eta Mailiz Kalde tortzegatik gaur eh, ere, eta leste arte. Eta zuen zulei ere, luden hastean proiektu bat aipatuko dizu egu detzen dena esker mila. Hore, aipatuko dugu elduenen hastean iso emankizunan, mire esker deneri gure segetzegatik eta segi joka egiten. sure